bastante preparada, porque sí. para as vacacións sempre está máis preparada que para no, as non vacacións. Sí, eh. sí, sí, no, está guai. E bueno, pensamos como xa comentamos, os Óscar, os Goya, pois foron os Mestre Mateus, uh -huh. hai, hai un par de días. Hai o 20, hai unha semana, non? O 20, hai uh -huh. unha semana. Si non sei, que che pareceron as gañadoras? Ah, pois Sirat non me, non me sorprendeu que se levase, non? Mellor sí. película. Sí E me fastidiou que non se levase nada as liñas discontinuas, sí, porque a mí, a mí me gustou máis que antes de nós, eh, sí, non sei. Sí. Antes de nós gañou todo. Sí, gañou todo. Eh, que a nós non nos molou <laughs> demasiado. A mí non moito, non. <laughs> Eh, xa... Se ponía que, bueno, porque é a peli de Castelao e hai que dar un premio a peli de, bueno, <laughs> como 13 premios a peli de Castelao, pero sí, entendo igual, non? Nos Mestre Mateo intentan, intentan dar un premio unha peli que estea feita en galego, igual por iso xirá só gaño -huh. mellor película e non máis porque obviamente Oliver Laxe para mí é o mellor <laughs> director nominado uh -huh. um, pero iso, como se si queres premiar unha peli galega eh, a min mi moitísimo máis as líneas descontinuas tamén sí, sí, sí ainda que se lo, además polo, pola, lo de original, non? De, la capa, o sea, por lo de facer algo distinto, non? Sí, moi distinto Pero bueno, eh, Steve ben foron. Sí, Está sí. claro que cada vez hai máis cine de calidade en Galiza, uh -huh. porque houve moitas cousas interesantes, non? Sí, sí, a verdade que sí. Eh, sí, así que bueno, eh, a película de hoxe non é galega. Non, non é galega, é do Estado español. Exacto. Imos con ela. Imos. Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, é o Teleclub. A peli da que imos falar hoxe está dirixido por... Pedro Almodóvar, que pouco se pode dicir, que pouca xente creo que non coñece a Pedro Almodóvar, non? É eh? como un dos directores máis influentes do, do Estado español. É eh, unha persoa que basicamente pues, case todo o cine, o sea, decir, o cine internacional que se coñece adoita ser o del, non? Mm. E é un, un artista que se, bueno, que comezou que se forxou un pouco Dean na movida, na movida dos 70-80, e que todas as súas películas pois xiran en torno a personaxes ou femeninos, ou trans, ou como que sempre busca un pouco ese tipo de figuras, non? Eh, pouco, podo, pouco podemos dicirvos que non saibades, non? Eh, quizáis, se non coñecedes a Pedro Almodóvar, pois Ainda que te guste ou non, eu creo que é un director que hai que, que hai que ver, non? Para se si non o coñeces, pouco... non estás escoitando este podcast. Exacto, sí. E <laughs> creo que, e se non o coñeces moito, pois pues creo que te guste ou non, creo que é un director que hai que ver, non? Porque creo que indica bastante como evolucionou o cine do Estado español. Gañou, ademais, dos, dos Oscar, ten varios Goya, e, bueno, ten, é un director moi, moi recoñecido. E a película del da que imos falar hoxe, a súa última película, eh, chamase Amarga Navidad. ¿Me quito el del Cuando quieras. Está todo casi listo. Vale. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta? Amarga Navidad conta historia del director Raúl Durán, que está interpretado por Leonardo Espariagla, este personaxe está obviamente inspirado no propio Almodóvar, que o personaxe é un director recoñecido a nivel mm, internacional, que se está facendo maior e que está tendo un bloque creativo. Bueno, iso o Almodóvar non cativo, pero o demais sí. Eh, bueno, que saibamos. Que saibamos. Eu creo que está facendo unha peli cada ano, pero bueno. Eh, quizáis é a película máis meta de Almodóvar, uh -huh. así que o que temos é Almodóvar, dirixindo unha versión de al mesmo, que é a personaxe de eh, Leonardo Spariagla. Um, e este director está escribindo un guión eh, sobre al mesmo tamén. um, <laughs> e esta personaxe, no seu guión, está interpretada por Bárbara Lene. Uh -huh. Um, así que basicamente temos tres capas de autoficción de Almodóvar. Um, eu diría que a maioría da película dedícase á historia do guión de Raúl, que está inspirado na xente que el ten ao seu arredor, eh, que sexa a peli que estás escribindo sobre Bárbara Leni. Dentro da súa peli, Bárbara Leni, eh, ou Elsa, eh, que, que fai de unha directora que se chama Elsa, tamén ten unha idea para unha nova peli que se inspira na xente el que ela ten ao seu arredor. Así, que, bueno, son moitas capas de, de moitas cousas metas. Eh, meta. Em, a historia de Bárbara Lene tamén fala dos seus, da, das, dos seus migrañas e dores, eh, o seu dor, o seu dor pola morte da súa nai, a súa relación romántica cun rapaz bo, que ao mesmo tempo é stripper e bombeiro, uh -huh. eh, e a relación que ten con dúas amigas que están pasando por momentos moi difíciles, ou como non, moi melodramáticos, como estamos falando de Almodóvar, eh, e con esas amigas vai a desconectar en Lanzarote. Eh, para os fans de Almodóvar seguramente será fascinante como el vincula el mesmo coa súa creación e a creación da súa creación. Eh, o que temos é unha obra moi melodramática que tamén vale como un <laughs> anuncio para Lanzarote para min uh -huh. eh, e no que destacan dúas escenas musicais con a eh, e despois outra escena que con grabacións de La Llorona e Amarga Navidad de Isabela Vargas uh -huh. Um, eu teño que dicir que para min é casi imposible falar desa película sen falar os últimos 20 minutos, eh, cando hai un xiro que cambia a peli por completo, para min. Eh, non imos falar diso, falaremos diso na sección de spoilers, uh -huh. así que intentaremos falar do que ven antes diso. <laughs> e a ti, que che, que che pareceu, Helena? Hmm. Um, a ver, Vaya por diante que non son a persona máis fan de Almodóvar, é dicir, eu considero que, que é moi bo director, hai películas que me gustan moito del, pero hai outras que, que non moito. E esta aí creo que entra na segunda. Quizáis porque teño un problema con esta peli de base, é que me cae, é que teño un problema de base con esta peli, é que me <laughs> caen todos moi mal. É que todo o mundo me caía fatal, era rollo, por que sodes todos tan pijos? Non me creo nada, sabes? Non sentín empatía porque sin ningún. Hubo momentos, igual que dixen, vale, e eh, podo entender a tuador, dor, pero era Dios, nunca me sentí... Bueno, nunca no, no me cierto, pero hacía tiempo que no me sentía tan externo que me estaba contando una película. No mm. sé si te sentiche parecido, era rollo, es que... Dios, vosos problemas son nimios, o sea, a, a vez pasada vimos una película de, de A voz de Hind, <laughs> sabes, era rollo, <laughs> Dios, es que estos problemas me dan igual, no sé cómo sentí, ti. Sentíme igual. <laughs> Exactamente igual. <laughs> Eh, moitísima xente e moi, moitísimos críticos están dicindo que a mellor peli de Almodóvar dende Dolor e Gloria. Que tampouco é dicir moito porque fixo Dolor e Gloria hai, non sei, sete anos e só fixo tres pelis dende Dolor e Gloria. Eh, Eu teño que dicir que atos últimos 20 minutos estaba pensando que é unha das súas peores películas. Sí, eu tamén o <laughs> pensei. Sí, despois é verdad que al xira, pero... Sí, pero como a ti, que eu tampouco son moi fan de Almodóvar, se quiso a que te lo en conta. Eh, pero bueno, para mí sí que a peli fala de problemas moi graves. Uh mhm. -huh. O sea, hai as migrañas da, de Bárbara Leni e os seus atacos de pánico, pero despois tamén hai a perda dun fío, a perda dunha nai, bueno, verdad, a perda dunha relación... Ten razón, igual é que me deron tan <laughs> igual que pero, no es, que me daba todo igual, porque non me parecían nada reais. Sí. Eh, claro, pero iso tamén ten que ver co estilo de Almodóvar, que é un estilo moi melodramático, uh mhm. -huh. non? Así que decir que é moi superficial, moi visual eh, que non se corresponde a emocións reais. Pois igual iso un pouco o <laughs> seu estilo. Desperté moito dos planos da banda sonora de Alberto Iglesias, que sempre é maravillosa, eh, pero non conectei nada cos, cos personaxes. nada, nada. E teño que dicir que para mí a peli non ten nada interesante que a todos os últimos 20 minutos, pero antes disso só, só hai planos bonitos, dramas super exagerados, Mulleres que se ven espectaculares, con roupa súper colorida e bonita, gafas de sol, que se ponen a cámara para chorar sobre cousas. Uh -huh. eh, pero non, o sea, non, me dá, me dá totalmente es que, es que igual. igual. É que igual. <laughs> E de feito, cando van a Lanzarote en determinado momento, eu tamén pensei o mesmo, dixen, por que estás facendo unha publicidade de Lanzarote? En Lanzarote, ademais, están fartos e fartas de que a xente vaya a ocuparlle as casas e ti estás dicindo, ai, tengo unha villa en Lanzarote e es que la mi vida es tan triste e me vengo aquí aí rollo. Sí. Por el amor de Dios, al modo, bar, tío, que eres un tío máis guai que isto, jolín, o sea, non. Eu teño que dizer que a única cousa que me transmitiu a peli é que teño ganas de ir a Lanzarote. no, claro, é que o que <laughs> consigue, porque vaya sitiazo, teño Dios ¿eh? mío, sí, sí, sí. Ademais Lanzarote no coche, Lanzarote, es que parece una, un anuncio en moitas sí, partes. E sí que é unha pena, pero claro, é moi bonita a fotografía, por exemplo. Igual é colorida máis, non o sei, todo é moi exagerado, mm. quizás iso tamén as cores tamén se exaxera, non? Mm. Mm-hmm. Hai un momento, por exemplo, determinado no que eh, non sei, unha das a amiga de mm, Berta, como se chamaba a protagonista? Elsa. De Elsa. A amiga de Elsa lle confesa que descubriu que o seu marido lle está poñendo os cornos, non? Que además a historia desta co seu marido é moi dura, e tamén dirías, jo, pois pues, pobre, debería afectarme, non? pero que de repente poñen unha canción de Chabela Vargas e empiezan a, a estar aí como sentiéndose super intelectuales e <laughs> el rollo, a ver, é que non, o eh, sea, non. eh, o que me parece interesante que vin varias entrevistas con Almodóvar eh, sobre a peli e, e el mesmo pensa que é unha das escenas máis arriesgadas que el fixo na, en toda eh? a súa carreira. Eh, pois non eu tampouco me parecía moito de outro mundo, xa vale, están escoitando unha canción e no, no, chorando. É que non é, non é arriesgado, o único que digo que, o sea, para mí simplemente era como, é que non, non sufro por ti, o sea, no. e, e de verdad, saindo sin reflexionando moitísimo sobre isto, é dicir, decir, ata que punto Igual Almodóvar xa deu tantas voltas que non é consciente de que o mundo que o rodea non é non é o mundo que nos rodea os demais, as demais, Totalmente. sabes? É que o que estamos vendo é un mundo paralelo sí, de fantasía de Almodóvar, sí, sí, sí. no que os hospitais funcionan de puta nai. Ah, que son podes... privados, o que... priva... o hospital é privado. privado. Ah, o sea, vale, é cando dixen Almodóvar, tío, non ves aos teus personaxes a un hospital privado, jolín. pues por iso funciona. Todo mal. É que non entendía porque que ao hospital e Non di... que lle a tarxeta ao no, principio. Sí, pero pensaba que porque eu teño que ir con tarxeta tamén. No, No, pero tarxeta de crédito lle pasa. Ah, era tarxeta sí, de crédito. Branca, ah, pensaba que era tarxeta da... E además o logo é un logo dun hospital privado. Creo que ah. sí, vaya, non o comprobé. Claro que non... que un hospital privado Non controlo tanto, vale, vale, pode ser. Entón era rollo, pero a ver... No, pero moi privado, que vas e dis... Es, vou a urxencia, teño unha migraña, que non vou a urxencia, estou esperando dúas horas. <laughs> E que di, <laughs> pois esta habitación, non me acordo e, esta. Exacto, non podo elegir a miña habitación tampouco, sí. Non sei, tío, o sea, foi en plan de jolín, estate coa xente do, do sí. pueblo, non te vayas co, cos sí. tos pijos, tío, que eran tos, non había ningún que non fora asqueroso, tío. No, bueno, no. No, no. O <laughs> neno, pobre neno, que non culpa de neno. Que neno, non me lembro dun neno. Ay, no. Ah, sí que había un neno, sí que era moi mono un neno. Que era moi sí, riquiño, sí, neno, sí, sí. era o único riquiño. Ay, pero despois hai outras escenas moi absurdas. O sea, hai unha escena na que Bárbara Neni fala cunha médica e de repente nos está definindo o que é o cine de culto, que uh -huh. tamén como venda nada. Hai unha escena con a Maya tamén cantando, uh -huh. que me pareceu que, que me deu odio decir esa palabra porque vendo en inglés, pero non sei como decir, pero de moi moitísimo cringe, cringe moitísimo cringe. E a canción é moi bonita, sí. pero a escena, os contraplanos, dios mío. Um, no, no, no. Oh. No, no, no, e ademais, no, en serio, eh? Porque iso, Almodóvar intenta, non? Falar do cine, eu creo, un pouco a través desta, desta película e falar dos procesos mm. de creación e do difícil que é e todo isto, non? Sí. E probablemente o tema, o sea, a cuestión é que é unha peli que se agora pensas, seguro que hai temas que están guais dentro da película, non? O sea, por darlle por romper sí. unha lanza a favor, sí, sí. non? E a construción que ten este rollo de o guión, sobre o guión, do guión, o sea, este rollo metacine, non? Sí é interesante, o que pasa é que o que, o que pasa é que non é interesante. todo en todo demais, <laughs> claro. sí. O sea, o mellor ele intentaba, aparte sí. de poñer a el mismo, non, unha persoa sí. que está que se está facendo bella, que crea que lle gusta crear, que está sendo ah. consciente de que se fai maior e todo isto, É que mil formas podía telo feito sí. dunha forma que nos, que nos sintamos identificados coa súa dor, pero sí. que o único que consigue é que nos queramos afastar, non? Sí, sí. Eu, eu polo menos sentina. Sí, despois las moitísimas boas críticas. Eu li moitísimas no, boas tamén. Sí, sí, pero... que non, non sei como somos nós, pero non sei. Bueno, outra, é que todo me parecía tan pouco natural conectado a xente real. Iso tamén igual é unha, un paradoxo decir iso dunha peli de Almodóvar, Eh, pero eu iso que dixeches ti ao principio, xa, hai pelis de Almodóvar que sí que me transmiten uh -huh, algo, sí, que sí. sí que me gustan. Eh, bueno, estilísticamente ou por outras cousas, hai farsas eh, que son críticas da sociedade. Uh -huh. Dolor e Gloria, como moi moitísimo, unha das miñas películas favoritas dos últimos anos, encantoume. Eh, para mí esa película é simplemente un experimento, porque se converte en un experimento nos últimos 20 minutos, pero os 90 minutos de antes da película so, eh, son <laughs> o que son. Eh, no, non sei, non. Sí, non, non, non, no, é <laughs> que... É que é moi difícil, de verdade, o sea, eu Eh, saín iso, dicindo que, que pasa aquí. O sea, saín dicindo, isto é un indicativo de que sí que hai xente que vive nun mundo que non é o noso, o sea, mm. que, que, hai, que vivimos en mundos paralelos, sí, sabes? Sí. De que vivimos, de que hai veces que, que non podemos entendernos mm. porque vivimos en mundos que non se, que non poden comprenderse. Sí, sí. Porque non, non me podo creer que el non sexa consciente de que a maior parte da xente nos imos sentir dicindo que é es isto que me estás mostrando, sabes? Que, que me estás intentando dicir? Que es que sinto a pena por ti? Coa túa mansión de 40.000 metros cuadrados? non, <laughs> no? non sei porque vive tanto no seu mundo de Almodóvar agora que xa leva moitos anos vivindo sí, sí. así, xa, eu que sei, pero E ah. aparte incluso a mellor podo sentir pena por ti na túa mansión, pode ser, pero que non consigue, non consigue, no. non consigue para nada que toquemos. No, no. E é o que dis ti, toca temas moi fastidiados, porque sí que toca, toca morte sí. por enfermidade, toca eh, unha, un, bueno, unha un, un accidente de tráfico cunha traxedia bastante grande para unha nai, o sea, sí. toca un montón de cousas sí, sí. que deberían afectar. Pero non afectan. Pero, <laughs> pero no. encefalograma plano. <laughs> E <laughs> eu vin eh, moi críticas moi boas, de feito fotogramas, sí, ni sequera normalmente en fotogramas sempre poñen lo mejor e lo peor, sí. e só poñen lo mejor lo en mejor. esta, en plan. <laughs> non sei que Non sei, hai xente que é moi fan de Almodóvar. Xa, será non, non no somos nós, así que iso será igual é eh, un será problema, iso. non sei, será pero iso. bueno. Vale, pois pues entón veredicto. Pois iso, xa, seguramente os fans de Almodóvar estarán moi contentos de estar no seu mundo outra vez eh, de ver algo tan meta de él. Eh, eu ten, sí que teño que admitir que estaba entretido todo o rato. O sea, pasóme, pasóseme moi rápido o tempo. Pero despois tamén estaba moi perplexo porque non entendí o que nos quería decir. Eh, así que quedéme moi sorprendido co final, para ben, imos falar iso ahora. Eh, eh, Pero ainda así non me parece máis que un experimento que pode ser divertido, pero que non merece casi dúas horas de peli de, pa, para lograrse. Os planos, as cores, a música, a roupa, todo o superficie, o superficial, precioso, fantástico. Pero para mí non ten máis que superficie bonito e despois un xiro final que, que como un, un, un, un experimento divertido. Eh, e a mí non me apetece volver a ver os primeiros 90 minutos outra <laughs> vez para repensar o que penso <laughs> da, de, despois de ter visto o final, non sei. Uh -huh. Sí, eu o mesmo. E eu, basicamente, que creo que ademais é unha peli que peca de, de intentar ser todo, o sea, incluso as imaxes, todo é moi perfecto, non é o que dicías, o sea, non me creo que mulleres e que persoas están sufrindo tanto, están sempre que parece que cheiran a Chanel todo o día, mm. non? E que todo brilla tanto e tal. Eu non sei, Almodóvar nunca vai escoitar este podcast, pero <laughs> animaría a buscar a volver a outros temas que tiña antes de, non sei, de, de seres humanos máis reais, a verdade. Mm. E bueno, que se alguén a quere ver, me é seguro que lle gusta a xente que lle gusta ah, Hai xente que lle está gustando moito, e eh, igual somos nós, pero Sí, es... sí, pode ser. Ah, eh, é, eh, sí, é moi bonita de ver, pero sí que o que es que sí que parece Chanel ou algo así. Sí, sí, sí, é como Pero é moi bonita de ver. Sí. <laughs> Ah, no, eu tamén me entretiven, eh, por por romper sí. unha lanza ao seu favor, eu non me aburrí en ningún momento. Que hai no. xente que atacha de aburrida, eu aburrime non no, me aburrí. No, eu eh. quedei me sorprendido cando sí. acabou, como, oh, sí, sí, xa sí, acabou, pasa... xa pasaron dúas horas. Pasa rápido, pasa rápido. Eh, bueno. Sí. Bueno. Nese sentido, bueno, sí. romper, hai que dicir algo ao seu favor. Eu sofrín algo, non sei, non sei se sofrín tampouco, pero bueno, sí que se me pasou rápido sí, e eh, tampouco quería que durase máis, pero no, <laughs> claro. non sei. Ah. E eh, bueno, agora xa sabedes, ides escoitar un pitido e chegan os... Os spoilers, que son moi spoilers esta vez, sí. Eu creo o, o que máis o que menos me gustou da peli foi todo a, toda a parte de Bárbara Leni, que me gusta como actriz, teño que decir. Uh -huh. Eh Pero non me interesaba para nada um, ela nin o seu mundo que, que habitaba. Um, e despois o mundo real, entre comillas, que era do director Raúl e o seu amante e a súa asistenta, pois estaban moi pouco profundizados, tampouco os veíamos moito. Um, e de repente, eh, no final, o que eu entendín <laughs> é que el ten unha conversa coa súa asistenta que unha bronca interesante de 20 minutos que, que iso que lín en unha entrevista Bueno, asistenta para que se entenda, porque igual a xente non entende é a que axudaba cos temas do guión no? Sí. o sea, coa súa organizadora, unha especie de organizadora de, des eventos de un rollo, a súa, a súa manager ou algo así, non? Sí, de, de todo, parece sí, ser eh, que lle Bueno, que, que ela estaba ocupándose de unha amiga, bueno, da, da súa moza, que tiñe un fio, o fio malo, bueno, e des, así que o Raúl inspírase na súa historia para escribir ese guión e ela enfadase moito. Así que hai unha bronca de... Non sei se de verdade eran 20 minutos, escoitei iso na, na, na entrevista con Almodóvar. E, e o que di asistente, <laughs> basicamente da, da obra que estaba lendo, non simplemente que non me gusta que me saia a miña moza con seus problemas, Pero tamén é dicir eh, que non é eh, igual ás súas últimas obras, que non é tan boa, que é demasiado autorreferencial, uh -huh. eh, que non ten nada novo que dicir, eh, que todo o que tiene que dicir xa o dixo antes, e que está fatal. E basicamente, él acaba dicindo, pois pues, sabes que eres sempre a miña mellora lectora, e tes razón. Así que agora vou borrar todo o que vimos os últimos 90 minutos e vou empezar dende cero. E eu estaba pensando, hostia, pois pues sí, o que acabamos de ver foi unha puta merda. <laughs> Claro, Hai que empezar de novo. Claro, está guai, a, a idea está guai. Sí. E, e eu tamén perdonei un pouco aí porque dixen, a ver, estás recoñecendo sí, sí, Sí. Pero publicou no igual, sabes? <laughs> Con todo su papo. E pareceme como unha autocrítica super meta, pero non sei se de verdade é autocrítica ou se el pensa que o que o guión que estaba facendo Raúl de verdade tiña algo que interesan, interesante que decir o que non, para min Raúl ¿ven a borrar todo, y empezar de nuevo. Sí, sí, sí no, no, <laughs> está claro. como, pues sí, Pero, no, pero claro, o ideal sería entón que hubiera que, que dixera, bueno, pois pues, esquece de todo iso e empezamos de, sabes, pero en verdad vimos xa os 90 minutos xa, xa vimos todo, xa tivemos que xa que velo todo, sí. Eh... De feito, me eso foi que máis me gustou porque ademais por fin alguén lle di, tío, por favor, eres un capullo, espabila, sí. tío, sabes, sí, sí. a tía lle di, lle pongas cousas no seu sitio, é a única casi que me caiben de toda a película. Sí. Que podo soportar, sabes, sí. en plan de, bueno, esta tía realmente lle está dicindo as cousas e eh, mm -hmm. que aguantar este tipo toda a súa vida, <laughs> sabes? que non quero ver Pero esta está película. publicada igual, está, a película está aí, sí. xa, xa vimos, sabes? Pero xa me parece interesante igual para unha curta, ¿no? De que faz algo moi melodramático e malo e ao final decidas, ai, pois pues hai que empezar de novo. Pero despois es que unha peli longa, o sea, longa, longa non, pero case dúas horas. Sí, no, non, non fai falta ver tanta cousa que despois decides, pois pues, iso non vale, vou empezar <laughs> de cero outra vez. Non, non, podía ter a... Sí, a ver, eh... sí. Eh. Pero si sí, está claro que ese xiro está guai, ese xiro que lle dá un pouco de interese á película e o que ao final consigue mm. que non que non saias tan pois pues eso, fusilado igual, non? Mm -hmm. Que saes como máis Eu, eu sei que fun vela con varios amigos e saímos con moita enerxía, con moita enerxía, que iso que fomos vela un domingo pola tarde, despois ir á praia e estábamos bastante cansos. Vemos a peli, saímos á medianoite e non o sea, falamos da peli continuamente durante 15 minutos ou así antes de dormir. Así que saímos con ganas de falar da peli, así que sí que conseguiu iso. Pero iso, podría recomendala ou, ou podría vela outra vez? Pois eu creo que non, pero sí que acaba cunha idea interesante. A ver, está claro que falar falas dela, porque eu teño que dicir que mm. despois de vela, eh, no club de lectura que tiven onte, falei <laughs> da película, o sea, era como que necesitaba dicilo, en plan, mira, sí. e falei a xente da película, e sí, o sea, ao <laughs> final é verdad, falas dela. Mm. Pero eu falei dela porque me estaba cagando nela un sí. pouco, realmente, eh? o sea, que <laughs> non... Porque incluso cando pasou iso e ela empeza a escribir outra vez, xa, hai un plano cando as dúas personaxes se miran, como, bueno, ahora que ahora que temos que facer, Raúl? Eh, e eu creo que como fi, exclamei en voz alta como, ah, Como, que dixeche, que está ah, pasando? Ah, <laughs> sí. O sea, que xa sa que o sabes, o sea, sí. igual eh, nos está vacilando a todas, <laughs> porque realmente el sabe o que hai e sí. está, ¿no? Sí. A ver, e ten, eu que te digo, unha peli que cando pensas nela ten temas interesantes. O problema é que non están ben plasmados aí moitas veces, pero ten temas interesantes porque a creación ou usar ata que punto podes usar o que eh. te rodea nas túas creacións, ata sí. que punto podes usar o do, a dor allea para as túas creacións, non? Sí. Onde está o límite entre a realidade e a ficción, non? Mm. Porque cantísimos autoras mm. e autores utilizan o que lle rodea, o que pasa que o esconden, pero se non o escondes o suficiente, mm. que significa isto, non? Entón, mm E está guai, e ese final como que perdona, como que sí que permite, non, perdoar un pouco esta, este rollo, non? Mm. Pero eu creo que é unha peli que cando falas dela parece máis interesante do que despois a peli é. Eh? Mm. Porque tamén é o que che digo, a construción de como está todo este rollo, non? E sí, eu tamén pensei ao final, a min esa conversa que teñen nun parque, ese mm. rollo sí que é o que máis interesante da película, non? Sí, sí, sí, sí pero iso son Pero eso aí está bebendo mezcal, en plan, quen bebe mezcal? <laughs> Ay, no sé. <laughs> Ay, tenía un amigo que hizo como zumo de uva ¿no? Bueno, no sé, un chupito. Pero ¿quién toma eso Ay, para, no, ¿por qué conversar? Claro. o sea, gente no toma un parque a conversar y toma un café. jolín no toma... O sea, ¿quién va eso? Eso no sé qué mundo vive a mí, no sé. varios varios sus amigos. <laughs> sí. Sí, va, bueno, muy rara. Eh, muy... Sí creo que una boa peli para evitar para pero no sé, seguramente algo más interesante, no sé. Puede ser. No te reconozco, Mónica. Ya sé que no me conoces, pero yo a ti sí. Si hay un final, no parece que vaya a ser feliz. Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final. ¿Quién te crees que eres para salvar a nadie? La ficción no tiene ese poder. Bueno, pois escoitaches ata aquí, moitas grazas como sempre, non? Sí, pasade ben nas vacacións e, e falar, falaremos de outra á volta. Uh -huh. Escoitámonos no seguinte Teleclube. Chao.